payg'ambar alayhissalomning hijrati quraysh vakillari darun naduvatda rasulullohni qasdab o'ltirish qarorini ma'qullayotgan paytda jibril alayhissalom allohning dargohidan vahiy elib kelib qurayishlarning rasulullohga suiqasd bilalayotganligini va alloh azza va jallaning uninga makkadan chiqib ketishga ruxsat qilganligini uqtirdi va bugun kecha odatdagi o'rningda yotmag'in deb hijrat vaqtini belgilab berdi shuning bilan rasululloh shu hamon choshki vaqtidala safar planiga bosh qo'shib olish uchun abu bakrining uyiga bordi oisha roziyallohu anha mundoq deydi shu kuni choshki vaqtida uyda otam abu bakrining yenida o'ltirib o'tiribdi bu chog'da havo intayin qizib ketgan edi to'satdan birsi rasululloh hech qandoq kelmaydigan soat vaqti kelyotidi texi beshinimi o'riyapti dedi abu bakri uningga ota onam pidodur u bunda g'ayri vaqtda cho'qim muhim bir ish bilan keldi dedi oisha mundoq deydi ayol o'tmay rasululloh kirib keldi va uyga kirishga ruxsat so'radi abu bakri ijozat qilib edi rasululloh uyga kirdi va abu bakrga qishingdagi odamlarni sirtqa chiqarib chiqarayotgin muhim gap bor dedi abu bakri ey rasululloh sana otam bidodur bular o'z ahllaring degan edi rasululloh manga bugun cho'qim chiqib ketishga ruxsat qilindi dedi abu bakri manga hamroh bo'lgin demoqchimisan ey rasululloh sen uchun ota onam pidodir degan edi rasululloh ha shundoq dedi va ikkalan hijrat planini tutishib bo'lgandan keyin rasululloh qorong'i tushishni kutib uyga qaytdi rasulullohning qo'rosi qo'rshovda quraysh kofirlarining mazkur kotiboshlari yig'indan qaytgandan keyin Бүтін бір күнні Мәкке парламенті бүгін әтіген мақұлған вәхшияны планны мuvaffaqiyyatlik орынлаштырыш үшін таярлық көріш білән өткізді. Ва бұл вазифаны ада қылышқа еліқі Яуыз каттыбашлардан 11 kishi tanlab chiqildi ular төвәндікілер edi 1. abu jahl ibn Хишам. 2. hakam ibn abul Ас. 3. uqba ibn abu muayid 4. nazri ibn haris 5. umayya ibn 6 oltinchi zama ibn Aswad. 7 yettinchi tuayma ibn adi 8 sakkizinchi abu lahab ibn abdul Muttalib. 9 to'qqizinchi ubay ibn 10 o'ninchi nabiy ibn hajjoj 11 birinchi munabbah ibn hajjoj ibn ishoq mundoq degan shu kuni kechadan bir mahal o'tganda mazkur o'n bir qari ablaq rasulullohning uyining eshigi oldida paydo bo'lib qachonki uxlab qolsa andin bostirib kirayli deb poylab turdi ular bu razil suiqasdning cho'qim amalga oshadiganligiga to'liq ishonch qiladi hatto abu jahl mag'rurona qiyofatda o'rnidan turib masxira va mazoq qilgan ohangda odamlarga muhammad agar sizlar manga agashsanglar dunyoda azizlansizlar andin o'lib tirilsanglar sizlarga iordaniya bog'chilaridek bog'varallar ato qilindi navoda men deganda qilmasanglar mushu dunyoda allohning jazosiga duchor bo'lsizlar ya'ni o'ltirilisizlar ondan qiyomat kuni tirildirilib o'tqa tashlaninsizlar degan gapni sotdi endi kim kim tarafidan o'ltirilgan bo'ldikin dedi mazkur suiqasdga qo'l silish vaqti kechaning keyingi yarmiga o'rinlashtirilgan bo'lg'achqa ular soat nolni kutib kechini bedor o'tkazdi lekin alloh o'z ishiga omon g'olib osmon zaminning huquqi uning ilikida xohlaganni qilg'uchi panolik berguchidir u bu halqiliq paytda rasulullohga ey muhammad o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish yoki makkadan haydab chiqarish uchun mekr ishlatdi ular mekr ishlatadi alloh ularning mekrini barpat qiladi allohning tadbiri ularning mekridan unumlikdir deb vahiy nozil qildi qur'oni karim sura anfal 30 oyat rasululloh uydan ayrildi mazkur qorniyatlar bu razil planni amalga oshirish uchun nihoyat puxta tayyorlik bilan turayotgan bo'lsa-bu, lekin ular intayin nomussizlarcha mag'lub bo'ldi rasululloh bu chog'da ali ibn abu tolibga san mening yashil to'nimni yepinib o'rnimda uxlab turg'in ular sanga hargiz yomonlik yetkazolmaydi deb qo'yib qo'liga bir siqim to'pi ilib ularning usti boshlariga chechib etib saplarni orlab o'tib chiqib ketdi u allohning ularning oldiga bir to'siq jayliga bir to'siq qildik ularning ko'zlarini pardaladik shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganlikdan hech narsani ko'rolmaydi degan oyatini to'xtamay tilovat qilibmoqda haqiqatanmi olloh mushriklarning ko'zlarini band qilib yotgan edi shunga ular rasulullohni ko'rolmadi holbuki uning chashqan to'pichonglari usti boshlarini to'liq pur olgan edi rasululloh ularning saflaridan sug'urilib chiqqanicha udul abu bakrining uyiga bordi ondan u yerdan ikkalan birlikda qo'rovning orqa ishki bilan chiqib ketdi ular kechilab yo'l yurib oxiri yaman ya'ni makkaning janubi tarafidagi sur o'nkiriga berib o'rinlashdi rasulullohning uyini qurshab turgan muhosirchilar belgilangan vaqt soat nolni kutib davomli bedor turdi ammo soat nol bo'lishning sal oldiroq ular o'zlarining intayin sat darajada mag'lub bo'lganligini va quruq avor bo'lib yurganligini payqashdi haqiqiy ahvol mundaq oshkor bo'lib qoldi ularning yenidan bu ish bilan aloqasi bo'lmagan bir kishi o'tib ketayotib bir qanchaylarning rasulullohning uyining atrofini poylab yurganligini ko'rdi va u kishi nimaga intizor bo'lib yuraysizlar deb so'radi ular muhammadga deyishgan edi elqi odam undoq bo'lsa sizlar ziyon tortibsizlar va quruq ovora bo'libsizlar ajbiroy xudo u hozir mushu yerdan o'tib ketdi u texi usti boshlaringlarni to'pichanglar bilan ko'mib yetibdi u hozir o'z yo'liga ravon bo'lib bo'ldi ular azbiroy xudo ajibo biz uni ko'rmabdiqku deyishib o'rnidan turgan edi to'pichanglar ularning usti boshlaridan bo'qsib tushdi lekin ular eshikning yo'chqidan qarab bir kishining yeshil to'nni yepinib yetayotganligini ko'rdi va alloh bilan qasamki ana shu cho'qim muhammad u hozir uxlayotidi ustidagi uning odatda yepinadigan to'ni deyishdi shuning bilan ularning birisi shu yana birisi emas degan gaplar bilan xeli uzun vaqtni o'tkazyapti atisi saharda heliqa odam o'rnidan turib edi uning ali ibn abu tolib ekanligi oshkor bo'ldi bu chog'da ular qo'llarini tishlashib uningdan rasulullohni so'ragan edi u uqmayman manga deb bermidi dedi uydan o'nkirgan Бисәтнең 14 елы Сәфәр айының 27 көне, миладия 622 елы 9 айның 12 kuni yoki 13 kuni kechida rasululloh uydan ayrilib o'zining sabdishi va o'z suhbatida mol mulkida eng ishonchlik odami abu bakrining uyiga keldi Ondan ikkaylan birlikda kechining oxirgi mezgilida tong etishdan burun Makkadan chiqib ketish maqsadida oldirab, Abu bakrining qo'rosining orqa eshigidan chiqib ketishdi. Payg'ambar alayhisalom Quraysh doiralarining qattiq iz qo'g'layotganligini va poyloqchilarning nazari oldi bilan makkaning shimoliga mong'adigan madina yo'liga tushadiganligini bilgan bo'lg'achqa u asli nishonning tamoman aksi tarafiga yo'l oldi u bo'lsimi makkaning janubiga so'zilgan makka yaman cho'ng yo'li edi rasululloh bu yo'l bilan 5 kilometrdek janubga qarab mengib sur teg'i deb ataladigan bir tog'ga yetib bordi bu tog' o'zi egiz yo'llari agir to'qoy tik qiya tog' bo'lib atrofi butunlay qo'ram toshlar bilan o'ralgan qadam ilib minish to'limi qiyin edi Шуңа Расулуллаһның ikki putidan bir qancha yerni uchluq toshlar yirtibatdi. Aytilishicha, Rasululloh izini yo'qotish uchun putining uchida dastlab mang'an ekan. Shuning bilan uning putining uchi echilib ketibdi. Qandaqli bo'lmasin, taqqa yaqin qolganda Abu Bakri Rasulullohni apashlab yurib, kuchining boricha yugurib, tog' cho'qqisidagi o'nkirga akirib oldi. Bu tog' tarixda G'ari Sur, ya'ni Sur tog'i o'nkiri deb ataldi. Taqdirdoshlar G'arda ikkalan g'arg'a yetib beruvdi abu bakri ey rasululloh sen kirmay turg'in avval men kirib chiqay agar ziyonlash hasharotlar bo'lsa sendin ko'ra manga tekkini yaxshi dedi ondan g'arg'a kirib ma'lum yerni serib supurdi uning bir bulungidagi to'shikka ko'ynikini yirtib tiqib qo'ydi yana bir chatdagi ikki to'shikka ikki putini tiqib uni atdi ondan rasulullohni kirishga taklif qildi shuning bilan rasululloh g'orga kirdi va qattiq erib charchab ketganligidan beshini abu bakrining quchqiga qo'ydida ko'zi uyquga ketdi bu chog'da abu bakrining to'shikka tiqib turgan putini yilon chaqib oldi lekin u rasulullohning uyg'onib ketishidan ansirab chidab midirlamay turgan edi ammo uning ko'zlaridan og'riq azobi tufayli to'kilgan yosh tomchilari rasulullohning mangziga temib uni uyg'otibyotdi va uningdan nima bo'lding ey abu bakr deb so'radi abu bakri yilon oldi hech vaqasi yo'q sen uchun ota onam pidodir dedi shuning bilan rasululloh o'rnidan turib uning putig'i tukirib qo'yuvdi uning putidagi og'riq pasaydi ular g'orda juma shanba yakshanba kunlari bo'lib uch kun yoshirinib turdi bu jarayonda abdulloh ibn abu bakri ularning qishig'a har kechasi kelib ketib turdi oisha roziyallohu anha mundoq degan abdulloh zerak tetik chechan puxta yigit edi u rasululloh bilan abu bakrning yenidan kechining oxirida qaytib kirib atigini go'yo makkada qo'ngan kishi sifatida sahar turib qurayishlarga aralashib yuratdi otisi bilan rasululloh haqida deyilgan gap so'z suiqasd pilonlarni ko'ngliga pukib qo'yib qorong'i tushganda toqqa chiqib otisi bilan rasulullohga bir birlab yetkazatdi abu bakrining quli omir ibn fuhayra uning bir to'p qo'yini shu atrofda beqishga o'rinlashtirildi u gugum tushganda qo'ylarni haydab opirib sig'ib ularni sug'uratdi Bu ularning tushlik va kechlik g'izosi edi. Ular shu bir o'tlamliq sut bilan uxlab qolardi. Bularning yenidan qo'yni tövanga bosatdi. U uda 3 kun shundoq qildi. Amir ibn Fuhayriyning bu qo'ylarni kechida qo'zg'itishi Rasululloh bilan Abu Bakrning yenidan Makkaga qarab mangan Abdullah ibn Abu Bakrning izini yo'qotmoq uchun edi. ammo Quraysh doirlari elqi qabohatlik planni ijro qilgan atigini uning qechib ketganligini uqqandan keyin Saroning o'zi bo'lib ketdi. ular avval berib ali ibn abu tolibni urdi va uni kabining yana so'rab akilib biror yeb uchiga erishib qolarmizmikin deb bir soat so'lab qo'yishdi oxiri alidinmu hech qandaq javobga erishaolmagandan keyin hammasi to'plashib abu bakrining uyiga bordi uning eshigini qaqib edi ularning oldiga abu bakrining qizi asmo chiqdi ular asmodin qo'polliq bilan otang nada deb so'ragan edi asmo alloh bilan qasamki men otamning nadiligini bilmayman dedi bu chog'da abu jahl qo'lini shiltib asmoning mangziga bir qachat urib uning qulqidagi munchiqini uchirvatdi orqadinla qurayishlar jiddiy yig'in chaqirib mazkur ikki kishini qo'lga tushirish uchun tezdan harakat qilib mumkin bo'lgan barliq vositalarni qo'llanishni qaror qildi shuning bilan makkaga kirib chiqadigan barliq yo'l eg'izlarini qurolliq tekshirib qattiq nazorat ostiga ilindi shundoqla bu ikkalanning qaysi birisining mayli o'lik mayli tirikini qurayish tarafga topshirib berganlarga 100 tugi mukofot beradiganligini e'lon qildi bu chog'da pul uchun har narsadan voz kechadigan bir bo'lak otliq chavandozlar va piyoda iz qo'g'uvchilar ularni izlashga boshladi ular tog'ni egiz o'ymonni cho'nqur sahroni yiroq shaharni qistong demay pit torig'andek tarab titrab ketishdi lekin hech bir yoqdan mana man topdim yoki ko'rdim degan sado anglanmaydi bir kuni chorlig'ich qo'shin g'orning ig'ziga yetib bordi lekin alloh o'z ishiga omon g'olibdirki ularga rasulullohni ko'rsatmadi imom buxoriy anas roziyallohu anhudan u abu bakridin rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan man rasululloh bilan g'arda turib yotdim beshimni ozroq ko'tarib qarasam bir muncha odamlarning put pochoqlarini ko'rdim shuning bilan rasulullohga ey rasululloh agar ularning birisi o'zining beshini shundoq tuvan qilsalar bizni cho'qim ko'rib qoladi dedim rasululloh manga jim turg'in ey abu bakr biz biz ikki olloh bo'lsa uchinchimizdir dedi yana bir iborada ey abu bakr olloh uchinchisi bo'lgan ikkalandimi ansiramsan dedi bu haqiqatanmi katta bir mo'jiza bo'lgan edi olloh uning bilan o'z payg'ambarini azizladi chorlovchilar bilan rasulullohning orliqida faqat bir qancha qadam yer qolganda ular qaytib ketishdi madina yo'lida uch kundan beri jiddiy iz qo'g'lash orqaliqmi hech qandaq natijaga erishalmagan quraysh doiralarining ochchig'i bir oz pastgo'yga tushib iz izlash nisbatan besiqib navbat almashib chorlash tekshirish harakatlari oztili to'xtagandek qilindi rasululloh bilan abu bakri madinaga qarab yo'l erishga tayyorlandi ular abdulla ibn urayqitni yo'l boshlash uchun yolladi abdulla usta yo'l boshlag'uchi bo'lib garchi u qurayshlarning dinida bo'lsimi rasululloh uningga ishongan edi va uch kundan keyin sur tig'ining o'nkirida uchrashishga va'dilashib uningga uloqlarini topshirib berib buyon chiqqan edi rost degandek dushanba kuni tong saharda ya'ni hijriyning birinchi yili robbiyul avvalning birinchi kuni milodiya 622 yili 9 oyning 16 kuni abdulloh ibn urayqit ikki tuguni yetilab sur tig'ining yanida paydo bo'ldi bu chog'da abu bakri rasulullohga sana ata anam pidodur ey rasululloh bu ikki tugining birini tanlag'in dedi va rasulullohning oldiga u ikki tugining esilrakini tanladi rasululloh uningga bo'ludi pulga olay dedi asmo binti abu bakri otasi bilan rasulullohga ularning safar tayyorlig'ini elib chiqqan edi biroq u o'zug'liq selib chiqqan qochiga bog'lanchi bekitishni unutib qolibdi ular mang'ili tamshalganda o'zug'liq bor bo'g'chini yuk taqqa esib qo'ymoqchi bo'luvdi mumkin bo'lmay qoldi shunga u darhol beshidagi o'rimchechini ikkiga ayirib birisini kesibla o'zg'iliq qochsini tugiga isib berdi va yana birini o'z joyiga o'rib qo'ydi shuningdan e'tiboran u zotun nitoqayn ya'ni qo'sh ko'koliliq deb ataldi ondan ular yurib ketdi va ular bilan omir ibn fuhayrmu billa yo'lga chiqdi yo'l boshlig'ichi Abdullah ibn urayqit ularni dengiz sohil tarafga boshlab mandi abdulla ibn urayqitning ularni g'ardan chiqibla udul boshlab mangan yo'li u avval janubga qarab yaman tarafga davomli ilgariladi andin g'arbga burilib dengiz sohiliga qarab mongdi hatto bir chog'da kishilar ancha bilib ketmaydigan bir yo'lga yetib berivdi qizil dengiz bo'yiga yaqin bir yerdan shimolga burildi u yerda odamlar kamdan kam mongadigan bir yo'llardan boshlab mongdi ibn ishoq rasulullohning mush yo'l ustida besib o'tgan o'tang va yer joy nomlarini tilga ilib mundoq dedi yo'l boshlig'ichi ularni jilg'idan ilib chiqqandan keyin davomliq makkining tuvan tom tarafiga boshlab mangdi ondin ular bilan dengiz sohil tarafga burilib o'span degan joyning ostidagi bir yo'lni kesib o'tdi ondin ularni amaq degan joyning tuvan tarafi bilan boshlab minib u yerdan qadid degan joyga bordi qadiddan o'tgandan keyin harror burra davini ondin ular bilan laqaf qo'nalg'usi degan joyning qop o'ttirsidan kesib o'tdi ئاندىن مەرجەھۇ مەجا دېگەن يەر بىلەن ئېلىپ مېڭىپ у yerdan majjahu zil g'uzvayn ondin batnu zil kishar degan joydan ondin jadojid degan yerdan uningdan keyin ajrat bilan у mengib u yerdan zisalam degan У keldi u yerdan obid degan У keldi u yerdan foja degan joyga o'tib ondin araj degan joyga tushdi Ракуба qo'zg'ilib rakuba degan joyning o'ng Санитул bilan sanitul oir degan Ondan Batni Rasam degan joyga berib tushdi va u yerdan Qubaga kirib ketdi. Yo'l ustida yuz bergan vaqalar. birinchi Imom Buxoriy Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda mundaq degan: Biz butun bir kecha atis atigandan toki olam tush bo'lganga qadar yo'l yurdik. Hatto bir chaqda kun tik tush bo'lib, yo'llar tinchlanib, to'la terim odam uchirmaydigan bo'lib edi. Shu asnoda bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi. biz uning soyi tashlagan tarbiga o'tib tushdik men rasulullohga o'z qo'lim bilan aram oladigan joy rastladimda uzun bir chaponni silib uxlasla ey rasululloh men atrofni kuzatay dedim shuning bilan rasululloh uxlab qoldi men turib atrofni kuzatdim bir chog'da bir podachi bola qo'yini biz tarafga udul haydab keldi aslida umi bizga o'xshash soyidash uchun kelgan ekan men uningga ey qo'ychi bola kimning qo'yi bu deb so'radim u makkilik dedimu yoki madinalik dedimu bir kishining qo'yi dedi man qo'ylaring orasida semiz qo'y bormi dedim u ha ha bor dedi man soqqil bo'lamdu desam u bo'ladi dedi va berib bir qo'yni tutdi man uningga qo'yning amchikini to'pichonglardan va maynat yung terilardan tozalaytib ondan soqqin dedim u yenidagi bir tosh qochiga ozroq sut sig'ib berdi manda rasulullohning tahorat ilishi uchun va suv ichish uchun elib olgan bir qochi bor edi sutni shu qochiga qo'yib elib keldim man uni totliq uyqusidan uyg'otishni xohlamaytdim lekin u mening kelishimgila uyg'ondi shuning bilan sutga ozroq suv qo'shib osti tarafini sug'utdim va sut ichsizlar ey rasululloh dedim rasululloh sutni qo'limdan elib ichdi man uning ichidan mamnun bo'ldim ondan u mag'ingan vaqt bo'lmadimi deb so'radi man aa mag'irg'an vaqt bo'ldi dedim shuning bilan yana bu yerdan qo'zg'alib yo'limizga ravon bo'ldi ikkinchi abu bakrining odati u yo'l bo'yi tugisini rasulullohning tugisining keyniga chetib mang'atdi abu bakri hamma odam taniydigan ma'ruf kishi edi rasululloh bo'lsa texi yosh boshqa yurtning odamlari uni ancha ko'p to'lib ketmaydi shunga yo'lda uchragan ba'zi kishilar abu bakriga oldingizdagi бу kishi kim deb so'rab qoladi abu bakri u mening yo'lboshchim deb javob beradi uqmaganlar uni safar yo'lini deydi deb o'ylab qoladi ammo u hidoyat yo'lini maqsad qiladi uchinchi yo'lda bularga so'raqa ibn malik yetishib olg'ili tas qoldi so'raqa mundoq degan bir kuni men o'z qavmimiz bani mudli jamoatining so'rinlaridan birida o'ltiratdim siratdan bir odam kirib so'rinning beshida o'ri turdi va ey so'raqa men boya dengiz sohili yo'lda ketayotganlarni ko'rib qoldim u cho'qim muhammad va uning safardoshlarimikin deyman dedi so'roqa mundoq deydi man shu hammalla ularning rost ekanligini jazm qildim lekin man uninga ular san deganlar emas san cho'qim hozir mushu yo'ldan o'tib ketgan paloni pustonlarni ko'ribsan deb qo'ydim ondin birdam o'zimni zo'rig'i besib o'ltirdim keyin sorimdan asta sug'urilib chiqib uyga kirdim va uydagi xizmatchi dedikimga otni ilib chiqib orqadagi qum dovisining keynida tutib turishni buyurdim Ondan qo'limga nayzamni ilib, uyning orqa tarafi bilan nayzining uchini tutib so'rigan holda yugurib chiqdim. Hatto otning yeniga yetib kelibla, mingan peti iz qo'g'iltib qo'yatdim. Ot uchqonda chepib mo'atdi. Hatto bir chaqda ularga yiqillab berdim, tuyuqsiz etim putlashib yiqildi. Men uning ustidan molloq etib yiqildim. Shuning bilan men o'rnimdan tasirak turib, qo'limni yenimdagi o'qtanga uzatdim va uningdan bir qancha tal pal o'qlarini chiqarib, men ularga yetisha olmaymanmi yo'q? deb pol silib boqdim afsuski pol o'qi man orzu qilgandek chiqmadi shuning bilan man pol o'qlarga parvo qilmay yanala etimga minib choptirishga boshladim hatto man yaqinlab yaqinlab rasulullohning qiroatini anglayolgudek o'ringa yaqin kelib edim tuyuqsiz etimning ikki puti tizig'icha yerga bitib qoldi rasululloh manga qarabmi qo'ymaydi abu bakri pat pat qarab qo'yatdi man ot ustidan yerga dumalab tushdim o'rnimdan turib otni devatdim ot putini yerdan nihoyat tez tortib qomatini ursildi uning oldida go'yo qor tutundek vahimalik bir chang to'zon osmonga ko'tarildi shuning bilan man yelimdagi pol o'qlarini o'rib yana ko'rib boqdim natijada mening ko'nglimdagidek chiqmadi shunga man ularga omonlik e'lon qildim ular to'xtadi shuning bilan man etimga minib ularning yeniga bordim man meni olg'a ilgirlashdan to'sib qo'ygan alomatlarni ko'rib rasulullohning bu ishi cho'qim g'alba qiladigan degan qarashga kelgan edim Шуңа men Расулуллахка: ey Расулуллах, Qurayshlar seni tutish uchun nurg'unlagan mukofotlarni e'lon qildi" dedim va uning odamlarning ularni qanchalik taqozolik bilan izlashib ketganligini xabar qildim va ularga yenimdagi ozroq uzoqlik va lozimatliklarni elib olishga edim, ular buni qabul qilmadi. Ular faqat mendan biz bilan uchrashganligingni yo'shirg'in deganni o'tindi. Yana men Rasulullohdan menga amonlik xati yozib berishni so'radim. u omir ibn fuhaylga manga bir tol charmi raxitga omonlik hidi yozg'izib berdi ondin uloqlarga minishib jiddiy yurib ketishdi abu bakr roziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda u mundoq deydi biz yo'lga chiqaverdik holbuki mushriklar bizni qattiq izlayotdi shundoqdimi bizni suraqa ibn molikdan boshqa hech kim boyqayolmadi u bizga ot bilan yetishib oldi bu chog'da man ey rasululloh mana iz qo'g'ilg'ichilar bizga yetishib oldi degan edim rasululloh xotirjam bo'lg'in olloh biz bilan billa dedi so'raqa qaytib ketdi u kishilarning to'xtamay izlayotganligini ko'rib man sizlarga vakolatan xabarning rost yolg'onligini aniqlab keldim bu atrofda hech gap yo'q deb kishilarni izlashdan yondirishga boshladi u kunning atigini rasululloh va abu bakrga qarshi kurash qilg'uvchilardan edi kechligi bu ikkalanni qo'g'daydigan posibonga aylandi to'rtinchi rasululloh shu peti yo'l yurib hatto bir chog'da qo'zoa qabilasidan ummi mabat ismli bir ayolning kapisining yonidan o'tdi u chidamliq oliyjanob ayol bo'lib ashu sahrodagi kapisida tirikchilik qilib o'tatdi o'tgan kechganlarga osh tomoq va ussizlik berib yo'lga solabdi ular ummi mabatdan yaningizda yeydigan bir narsa bormikin deb so'ragan edi u azbiroyi xudo agar yenimda ozroq bir narsa bo'lgan bo'lsa edi hargiz sizlardan oymaytdim qo'ylar bo'lsa uruq dedi shu yili haqiqatan qurg'oqchilik va qahatchilik yuz bergan yili bo'lgan edi shuning bilan rasululloh kapining bir chetida beshini tuvan silib turayotgan bir qo'yni ko'rdida bu nima qo'y ey ummu mabad deb so'radi ummu mabad u urug' ovoqliqidan hamrohlardan ayrilib qolgan qo'y dedi rasululloh uningda sut bormidi degan edi ummu mabad u degan bak ovora sut chiqishi ehtimoldan bak yiroq dedi rasululloh amisa uni mening sig'ishimga ruxsat qilamsan dedi umumi afat albatta ota onamning haqqida tutdim agar uningda sut bor deb qarasang ming martaba sig'ib olgin dedi rasululloh u qo'yning amchikini qo'li bilan siylab bismillahi rohmanir rohim deb duo qilib edi shu on ilqi qo'yning amchigidan sut etilib chiqib qo'liga to'kilishga boshladi shuning bilan rasululloh bir qancha odamga taom sig'adigan bir orqachini akilib u qo'yni sig'ishga boshladi birdamdila qochining yuziga qaymoqlar laylidi rasululloh sutni oldi va hiliqi ayolga sundi u ayol ichib qondi ondin yenidagi hamrohlarini sug'ardi ularmi ichib qinishdi eng oxiri o'zi ichdi yana sig'ib qochini liq miliq to'shqizibyotdi va sutni hiliqi ayolning yeniga qo'yib yo'lga ravon bo'ldi uzoq o'tmay u xotinning eri urug'liqidan qadam elishga majol qolmagan bir qancha tol shohpoy sog'liqni haydab paydo bo'ldi u uydagi sutni ko'rib hayron qoldi va bu sutni nadan paydo qilding uyda qolgan qo'y o'ruq ovora tursa uningdan boshqa sig'in bo'lmasa deb so'radi ummu mabad yo'q alloh bilan qasamki bayotin bizning chidirimizga muborak bir kishi tushib У u mundoq mundoq so'zlarni ва va paloni palon ishlarni qildi deb rasulullohni bir qo'r tunishtirib o'tdi abu mabad izbiroyi xudo qurayishlar izlayotgan kishi shu bo'lib qolmasin yana ey ummu mabad uni menga tafsiliyroq tunishtirg'ina dedi shuning bilan ummu ma'bad rasulullohni go'yo anglig'uchini o'z ko'zi bilan ko'rgandek hissiyotga keltiradigan yuqori fasohatlik so'z mahorati bilan sifatlab berdi bu chog'da abu Ma'bad alloh bilan qasamki qurayshlar gapini qilib yurgan kishi cho'qim shu ekan man uningga hamsuhbat bo'lay degan edim fursat bo'lsa cho'qim shundoq qilaman dedi shu kunlarda makkada kishilar g'oyibdan mundoq bir yangroq ovozni angladi ammo uning aytquchisi ko'rinmaydi iloho qil marhamat ummu ma'bad uyiga ikki sabdosh hamnafas qadam qo'ygan kuniga qadinaslar mungdishib ravon bo'ldi yo'liga ijod topqay har kishi hamroh bo'lsa uninga ey qusay avlodlari nima ketdi qo'lingdan ketib qoldi ulug'luq tan qilinmas narsaga xor bo'lib bani kab ayollarcha bosh egar makonlari g'animat musulmonu mo'minga so'rasanglar ulardan ummi ma'bad aytidu mandan ko'ra suolni qo'yinglarchu qo'yimga asmo binti abu bakri mundoq degan biz rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini bilolmay qoldik ushtumto't bir jin makkaning tuvan tarpidan yuqorqi misralarni o'qib paydo bo'ldi odamlar so'zi bor o'zi yo'q bu ovozga agishib minishyapti hatto u makkaning yuqori temi tarpiga chiqib ketdi biz shu on rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini ya'ni madinaga qarab yo'l olganligini bilib oldik beshinchi safar davomida rasululloh abu buraydaga yo'liqdi u qavmi jamoati ichida katta obro'yli kishi edi u bu qitim quraysh doiralari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida rasululloh va abu bakrni izlab chiqqan u rasululloh bilan yuz turani ko'rishib fikrlashgandan keyin shu yerning o'zidala birga chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallisini ilib nayzisiga chigib aminlik va tinchlik elchisi jahonni adil adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildirdigan alam qilib ko'tarib oldi oltinchi madinaga borguchi bo'lgan orliqda rasululloh yana zubayr ibn avvom bilan uchrashdi u musulmonlarning shamdan qaytib kelayotgan tijorat karmini bilan birga edi u rasululloh va abu bakrga birdan oq raxtga to'nkaytirib yo'lga soldi quba kentida shodliq besatning o'n to'rtinchi yili bu hijriyning birinchi yili hisoblanadi robbiyul avvalning 8 kuni ya'ni milodiya olti yuz yigirma ikkinchi yili to'qqizinchi oyning 23 uchinchi kuni dushanba rasululloh quba kentiga yetib keldi urva ibn zubayr roziyallohu anhu mundoq degan madinadagi musulmonlar rasulullohning makkadan qochib ketganligini anglagan edi shunga ular har kuni atigan madinaning sirtidagi harra degan soyliqqa chiqib rasulullohning kelishini kutadi hatto kun qizib soyda turish mumkin bo'lmaganda ondin qaytib kirishatdi ular bugunmu xeli uzoq saqlagandan keyin bir ko'zi kaynida qaytib ketishdi ular qaytib uylariga tarqalgandan keyin yahudiylardan bir kishi o'zining bir ishi bilan ularning qal'alaridan bir qal'a ustiga chiqqan ekan u rasululloh va uning hamrohlarining kang ketgan soyda op oq kiyimlik bir ko'rinib bir ko'rinmay ketayotganligini ko'ribdi shuning bilan ilqi yahudiy o'zini tutib ololmay ey arablar jamoasi sizlar muntazir bo'layotgan mo'tiviringlar ana deb to'livatdi buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'ilib qurol yaroqlarini ilib rasulullohni qarshi elish uchun otlandi ibn qayyum mundoq deydi qo'shanliq sadosi va takbir ovozi bani amri ibn avf mahallasida yangridi musulmonlar rasulullohning sog' salomat yetib kelganligiga xushal bo'lib takbir aytotdi kishilar taraf tarafdan uning bilan ko'rishish uchun kelmoqda edi ular rasululloh bilan ko'rishib rasulullohga qizg'in salom beradi va uning payg'ambarlik ehtiromini bildiradi ular atrofni o'rib olib jumboq jumboq bo'lib minishadi tamkinlik uningga to'limi yarashgan edi va Allohning haqiqatan Alloh uning madadkoridir. Jibril uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmi uningga yo'lanishdi. Qur'oni Karim sura Tahrimdagi 4-oyat nozil bo'lmoqda edi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu yana mundoq degan. Ular Rasulullohning oldiga chiqishdi. Rasululloh ular bilan o'ng tarafga burilib o'ngib, Bani Amri ibn Avf mahallasiga berib tushdi. Bu kun Robbiyul Avval ayining dushanba kuni edi. abu bakri o'ri turib kishilarni qubul qilyotdi rasululloh uning yonida jim o'ltiratdi shunga rasulullohni qarshi ilish uchun chiqqan ansorlardan burun uni ko'rmaganlar udul abu bakrning oldiga kelib rasulullohga salom berishga boshladi bir chog'da rasululloh o'ltirgan yerga oftob tushib qolivdi abu bakri ustidagi ridosini silib uningga soyvan qilib Шу shu on kishilar rasulullohni tonivelishdi butun madina aholisi qizg'in kayfiyatga cho'mdi cho'ng kichik hammasi rasulullohni kutib uchun chiqqan edi bu kun madina tarixida mislsiz shodlikqa to'lgan bir kun bo'ldi yahudiylarmi abquq degan payg'ambarning haqiqatan allohning rahmati tayman tarpidan kelgan va quddus ya'ni ayb nuqsondan xoliru faran tog'laridan keludi degan bishoratlarning rostligini o'z ko'zlari bilan ko'rib olishdi rasululloh qubada kulsum ibn hadam degan kishining uyiga tushdi ibn Xaysəmənin öyə düşdü deyicilərmi var. Ali ibn Əbu Talib Rasulullahdan ayrılıb Məkkədə 3 gün durub, kişilərin Rasulullahdakı alğı bərgülərini öz yayığı qara tapqızı etib piyada yolğa çıxdı. Axırı Qubədə Rasulullahın keynidən yetib Kulsum ibn Hədəmnin uyuda uçraşdı. Rasulullah Qubədə düşənbə, səyşənbə, çarşənbə və peyşənbə 4 gün durdu və bu cəriyanda Qubə məscidini təsis qılıb onunda namaz oxudu. shuning bilan bu masjid besat ya'ni rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin taqvodorlik asosida bino qilingan tunji masjid bo'lib qoldi beshinchi kuni ya'ni juma kuni bo'lib edi rasululloh allohning amri bilan tugisiga mindi va tugisini bani najjar mahallasi tarafga aydidi rasululloh ularni chaqirish uchun odam avatgan edi shunga ular qilichlarini esib nayzillarni ko'tarib hurmat qorovullari sifatida rasulullohning oldiga keldi rasululloh ularni agashtirib madina tarafga qarab ilgirladi bani amri ibn avf mahallasiga kelganda juma namozining vaqti bo'ldi shuning bilan rasululloh ular bilan hozirgi batiy vodiy degan joydagi masjidning o'rnida juma namozi o'qidi ular yuzdak odam edi mushu kuni rasululloh kam ziyodasiz ellik uch yoshga to'lgan edi buning bilan rasululloh fil vaqasining qirq birinchi yili robbiyul avvalning to'qqizinchi kuni nabuvat bilan hurmatlangan deguvchilarning qarashida uning payg'ambar bo'lganiga soq 13 yil to'shgan edi ammo rasululloh fil vaqasi yilining 41 yili ramazonda payg'ambarlik sharfi bilan hurmatlangan deguvchilarning qarashida bo'lsa uning payg'ambar bo'lganiga soq 12 yil 5 oy 23 kun to'shgan bo'ladi alloh hammadan olimroqdir rasulullohning madinaga kirishi juma namozidan keyin rasululloh madinaga kirdi shu kundan e'tiboran yasrab deb atilgan bu qadimiy shahar madinatun nabaviya ya'ni payg'ambar shahri deb ataldi tuvanda buni qisqartib madina ya'ni shahar deb olamiz rasululloh madinaga qadam tashrif qilgan bu kun tarixiy ahamiyatga ega cho'ng kichik hamma shod xuromliq cho'mgan bir kun bo'ldi uylar o'yli aromlar ko'ch ko'ylar va rasta do'qmishlar qizg'in madhiya shuarlari va tabrik olqish sadolari bilan zilzilaga keldi ansorlarning qizlari shodlik va xushalliq tantanasiga mos keltirib usul o'ynab tuvandiki misralarni o'qiydi rasululloh to'lin oydak chechib nur chiqib keldi saniyatul vidodin xudoga shukri qilmoq bizga lozim biror odam qo'l uzmisila duodin musulmonlarga maqbul ushbu dinni rasululloh ilib keldi xudodin ansorlarning hammasi garchi uy aromlari ozoda davlatman zardor kishilardan bo'lmasimi lekin ularning har qandig'i rasulullohni o'z uyiga tushirishning ko'yida edi shunga rasululloh har bir ko'cha har bir qo'roni oldidan o'tsa tugisining cho'lvurini tutib olib ash pash degicha xalta qural qurol yaroq asbob jaromlarni tortib oladi bu chaqda rasululloh ularga tugini o'z ixtiyori qo'yitinglar u allohning amri bilan mong'uchidir deydi shuning bilan tuga ixtiyoriy holda mong'ili turdi hatto bir chog'da hozirgi payg'ambar masjidining o'rniga yetib kelivdi tuga cho'kib yotdi rasululloh texi tugisidan tushukchi bo'lmagan edi tuga yana qo'zg'ilib ozroq mengib to'xtadi ondan ikki yeniga bir qarayitib keyiniga burilib kelib dastlabki o'rniga cho'kib yotdi shuning bilan rasululloh tugidan tushdi bu joy rasulullohning tog'illari bani najjar jamiyatining tavalliki bo'lib tugining bu yerga kelib to'xtashi allohning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan edi rasululloh boshdalar o'z tog'illarnikiga tushib bu orqali ularni hurmatligisi bor edi bu chog'da hamma odam rasulullohni biznikiga borayli biznikiga borayli deb oilasiga taklif qilish bilan qoldi Ardın abu ayub Ensari allı burun Rasulullah'ın yüktaqlarını elib uyiga kirib bo'ldi Шуңа rasululloh odam o'zining yüktaqлары bilan билле булды, dedi. Ва Асад ибн Зурара килеп Расулуллахның төгесенең чолбырын tutguncha uyiga итлеп ketdi shuning bilan tuga o'ninkida turdi imom buxoriy anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom urug' tuqqanlardan qaysisining uyi yaqinroq deb so'ragan edi abu ayub mening uyim yaqinroq ey rasululloh mana bu oldimizdagi bizning uy ovi ko'ringini bizning darvoza dedi bu chog'da rasululloh undoq bo'lsa sen berib bizga aram oladigan joy tayyorlig'in devidi abu ayub amisa allohning barkiti bilan o'rninglardan turinglar deb ularni uyga boshlab ketdi bir qancha kundan keyin rasulullohning ayoli savda qizlaridan fotima ummu kulsum beqivolgan o'g'li usama ibn zayd va ummu aymanlar madinaga yetib keldi ular bilan birga abdulloh ibn abi bakri otasining bola chaqinlarini birga ilib kelgan edi ularning ichida oishami bor edi rasulullohning yana bir qizi zaynab eri abul osning yanida qolib qoldi u bu qatim hijrat qilolmadi badr urushidan keyin ondan hijrat qilib chiqdi oisha roziyallohu anha mundoq degan rasululloh va uning sahobalari madinaga kelgandan keyin betob badholliq kasalga giribtor bo'lib qoldi shu qatorda abu bakri va bilollarmi bu kasalga giribtor bo'ldi bir kuni men ularning yoniga kirib ota o'zing qandoqroq ey bilol sening ahvolingchu deb so'radim abu bakri tab kesili yatsila munu misralarni aytotdi hamma odam o'z uyida sherin yotar biroq o'lim qosh kirpikda uni marom shuning bilan man rasulullohning qishig'i kelib ahvolini devidim rasululloh ey alloh biz makkani yaxshi ko'rganimizdek madinanimi yaxshi ko'rsatgin yo uningdan bakrak yaxshi ko'rsatgin madinani kasallardan xoli qilgin madinaning o'lcham tarozilariga barkat bergin va uningdan tap kesilini juhfaga yo'tkib o'tgin deb duo qildi hurmatli o'qirman mana mushu yergacha rasulullohning hayotining bir qismi oyoqlashdi va islom davlatining makka davri asosiy jihatdan oyoqlashdi rasulullohning madinadagi hayoti rasulullohning madinadagi hayotini tuvandikidek uch bosqichga bo'lish mumkin birinchi madinada parokandichilik va qalaymaqon fitna fasodlar yomirab ichki jihatda har xil qalaymaqonchiliklar yuz bergan tashqi jihatda dushman kuchlar madinaga tajovuz qilib kelib musulmonlarning hayoti va mol mulki ig'ir xavf ostida qolgan o'tkinchi davr bosqichi bu ansiz bosqich hijriyning 6 yili zulqada ida hudaybiya shartnomasi imzolanishi bilan oyoqlashdi ikkinchi buddistlar bilan tinchlik kelishimi o'rnatish bosqichi bu bosqich hijriyning 8 yili ramazon ida makka ishg'ol qilinishi bilan oyoqlashdi Әм bu davr har qaysi al podshohlarini islomga da'vat qilish bosqichi bo'lib hisoblanadi. 3. Jami xaloyiqlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirish bosqichi. Bu har qaysi qabila aymoqlar va qavm jamoatlarining Madinaga al bo'lib elchi avatish to'lqini yuqori pallaga ko'tarilgan bosqich. Bu bosqich Hijrining 11-yili Rabiul Avval oyida Rasululloh vafot topganiga qadar davomlashdi.